historiaren aipamena, bi astelenetaik, zurekin, peio etxe berri egunon. Egunon. Aldiuntan, urriaren bederatzia, data handi bat izan da Frantzia Estatuko historioan. Ez da baida luze bat ondotik, eta mila bederatzeun talarroita amekeko urriaren behatzian, hiltzeko zigora ez ez duen legea ofizialki argitaratua da. Egun batzu eintzin, partikulazki bozuilaren emisortzian, deputatu biltzarrak zigorra ez estatuko duen legea bozkatzen du, jiru egun eta irurgoi iru boz ez alde eta egun eta hamazazpi kontra. Berantago, senatuak ere gehiengo txipiago batekin aldiz gauza bera erabakiko du. Borroka luze baten uh, garaipena eta azken etapa da? Hiltzeko zigorra, eh, astapenean hemen mendearen bukaeran, partikulazki, zalantzan ezagia da. Mendeuntan, deitzen dena ere eh, historian argien mendea, filosofo eta aditu batzuek hainbat ideia behiak eztabaidatuko eta plazaratuko dituzte. Horien artean, zigorraren eztabaida. Italiako noble batek, Cesare Bonesana, deitzen dena, liburu bat argitaratzen du mila zazpieun eta hirurogeita urtean, deitzen dena italiarez dei deliti edelepene, delituetaz eta zigoretaz, eta barnean hiltzeko zigorra zalantzan emaiten du. Pentsatzen du ere zigor bat delituaren heinean eman behar dela, bere liburuak oi hartzun handi bat ukanen du Europa osoan eta frantsesi irautzaren demoran ez da bai da piztena berriz. Bai, mila zazpiunta largoita amekagaren urtean, asamblada berriak, kode penala berrik usten du, eta hiltzeko zigora ez da bai datua da partikulazki. Jakin behar da, frantziako erresuman, ehun delitu baino gehiagorentzat zigortua eraila izaiten altzela, maan era desberdinez hutsaren araberan. Azken finean, eh, mila zazpiuntal larogeita amekako urriaren seian, bozkatua den lege batean, asambladak hiltzeko zigorra atxikitzen du. Konkretuki, ala ere, zigortuari burua moztea erabakia da, aldiz tortura ez da gehiago erabilia izanen. Eta ogoi garen mendearen astapenean, ez bai da pizten dela berriz? Bai, hori da, gara jartan politikari handana bat agertzen da ez estapenaren alde, partikulazki Frantziako Republikaren presidenta eh, Armand Falier, kondenatuak diren guzier graziasko barkamena emaiten die. Aldi berean, justiziako ministroak lege bat proposatzen du ez eztapena bozkatzeko. Bainan, eh, gertakari batek dena itzuri purdikatuko du. Neska gazte baten bortxak eta, hilketa baten ondotik, Le Petit Parisien egunkariak e bat antolatzen du, Milun bat eta laueun mila irakurleek erantzuten dute postaz eta nagusiki agertzen da ez direla ez eztapenaren alde. Berantago, diputatu biltzarrak bozkatzen du hilabete, batzu berantago, eta gehiango zabal batek hiltzeko zigora atxikitzen du. Hortan da, ikusten mila bederatziun eta lautanoita bateko, erabakiaren garantzia eta nunbait aujardia. Bai, eta François Mitterrand eraz bilakatzen erarik president, segidan galdegiten du badenter ministroari lege bat prestatzea. Ez da baidaren egunean, sondeo bat agertzen da prentxan, frantses populazioaren gehiengo bat hiltzeko zigoraren alde agertzen da beti. Hala ere, biltzak kontrako erabakia hartzen du. Eta maleruski gai hori aktualitateari lotua egoiten da beti gaur egun? Bai, haintzin eh, badira beti. Hala nola, Gambia, Afrikako estadoa, zigor hiltzea ezestatzeko prozesu batzian sartu da duela hiru aste hor, eh, buru ilan. Eh, mundu mailan ere estadoen gehiengo batek ez du honartzen, baina nala ere, ogoita bost estadoek aplikatzen dute eta urte guziz milaka dira erailak diren presoak eien artian badakigu inosentak zirenak.